aba. saa. afei wɔyi bɛrima no ɛsi yɛ. bɛrima kɛse kura aduane ma no mpo a ɔmfii no. ɔmfii no. nanso sɛ hɔhoɔ bɛfiri ade a na ɔba ɔtusɛ bi ka akɔdeɛ ɔba adan adan ɔba a ɔyɛ saa woyɛ sisifoɔ ɔba bi susu bi ɛtumi susu ɛdɛ ɔmpɛ sɛ bɛma no abusuafoɔ kora bɛma no kyɛn saa ɔbibi ɛ aba mbutom no ɔno yɛ ɔtumi kɔfra abusuafoɔ nyinaa na ɔda bɛrɛ bɛrɛ bɛrɛ ma ne hwɛ no saa baa no woyɛ sisifoɔ ɛnyɛ busua asase so ɛna sɛ woyɛ ɛgyamade asisoɔ sɛ woyɛ bi asesa wadwene ɛnyɛ ɛmmoa wo sisɛ yɛ wohunu wo ɛbɛnu mmɛmi no nkɔkɔrɔ bɔ mu no ɛbɛnu mmɛmi no ɛna bɛhu sɛ dɛbɛka no ɛsa mhm. ɔbaa wɔyɛ sɛ saa adwene no woyɛ sisifoɔ bɛrima aboa ɔbaa bɛrima aboa wo na wɔn mu kontena wɔtontɔn nneɛma wɔ mu mmiriki ɛna efuro yi Afei de ɔdi fi papa. Saa. Afei ɔyi bɛrima no ɛsi yɛ. Bɛrima kɛ sɛ kura aduane ma no mpo a ɔmfii no. Ɔmfii no. Nanso sɛ hɔhoɔ bɛfiri adeɛ a na ɔba ɔtu so mmirika. Ɛho pɔ tɛtɛtɛtɛ. Ɔba adan adan. Ɔba a ɔyɛ saa woyɛ sisifoɔ. Ɔba bi susu bi ɛtumi susu ɛdɛ ɔmpɛ sɛ bɛrima no abusuafoɔ kura bɛba nkyɛn. Saa. Ɔbibi yɛ ɛba mbutom no. ɔno deɛ ɔtumi kɔfrɛ abusuafo nyinaa na ɔde brɛ bɛma bɛma no hwɛ no saa baa no woyɛ sisifoɔ ɛsɛ ɔte aseɛ nti asisi ɛwɔ wale no ɛne no nti mhm. deɛ ɛka bio sɛ ɛda wobɛtoa so ma no quotation no wowɔ bɛ sɛn mewɔ 24 no 24 kɔ ɔse na sɛdeɛ asafo no brɛ ne ho ase ma yɛasoa no, saa ara nso na ɛyerenom mmrɛ wɔn ho ase ma wɔn ara kununom adeɛ nyinaa mu. Enti ahobrɛaseɛ ma no berɛ ni. Ɛnkɔpɔ obi ne sɛ asɛ ɔbaa bi koraa no sɛbi wanya biribi kakra ato ne ho a, ɔtumi kɔ kwaa soɔ. Ɔtumi kɔ kwaa so kɔdi bosome bi koraa, bosome baako ne fa. Sɛ okunu no, ɔmo no bio. adan ɔba adan wokɔtɔ wiase nya ɛna ɛda bɛ fie ɛba sɛ aware na wosɛe no sɛ bɛma nya ho anigye bi a deɛ ɛka so ɛyɛ adwemfɛfo anka nya ha dwene o dodoɔ no a mekasɛ mu nyinaa dodoɔ no a ɛwɔ mpra wokɔ nkurase bɛsɛ fɛ sɛ gravel yard ne pisia mpɔta akyiwɔ bi a ɛnyɛ na koraa Mmaa no ara wɔn kɔ bɛ dodoɔ no akɔ a wɔn wɔ mpena wɔ hɔ a wɔn de nnuane ɛde ma wɔn firi ɛde ma mehwɛ ho bi nta mɛ kasa se mɛ ho bi paa mɛ mɛ ho bi paa ɛnyɛ sɛ obi na ɛka mea mɛ se saa kɔtɛ ɔkɔfa nam twɛn ne ade na wɔn de ba na wɔn ɔwɛ wɔn ɔwɛ ɔwɛ laahyew ne de kun oye posi ni ɔkɔ ɔkɔ transfer no ɔbaa de wɔ wɔn akɔ transfer ni bi. Na wareɛ wo wokɔ wareɛ ne. Nɛ sɛ ɔnte aseɛ. Ɛno na ɔbaa woyɛ saa woyɛ sisifo bɛrima nso a wofa wo yere akyi nso woyɛ sisifo so mhm. bɛrima deɛ obi wɔ a sɛbi wɔne abraa laagye no wɔn na ɔbɛrima no wafa akyire ɔkɔfa girl foforɔ akatɛkyɛ koraa wɔn na bɛbɔ no wɔn ni sika no ɛsrɛ ɔbɛrima nso woyɛ saa woyɛ ɔbɛrima sisifo ɛsrɛ Dɛm na ɛsɛ nyia yɛdze asɔr akata enyim na yɛkɔ asɔr dɛm ntsi yɛyɛ sɛ wiase fofor bank nnyɛ mea yɛsɛ yɛkɔ asɔr yɛtse asɔr dɛm hɔ yɛbɔ afɔdeɛ ne biara ɛtɔ so bio ɛyɛ ɔbaa a wo ne w'abusuafoɔ adwene se wo kunu sɛ bi wonyɛ ɔbaa pa so ɔbaa a wotumi ne w'abusuafoɔ adwene ɛse ne wo kunu wonyɛ ɔbaa pa Saa nso ɔbɛma so a wo ne busufo adwene ɛsi wo yere nso so wo nso nyɛ bɛma papa wei ɛyɛ opposite wei ɛkɔ aba ha sikan nifa no atwa atwa so ɛsi deɛ meka sɛ saa de no a ɛba saa no ɛma ware ntumi ntumpɔn ntumi yɛ pɛyɛ ama awa asisie aba awadeɛ mu yɛtɔ so bio a mɛka ho asɛm sɛ Ɛɛ ebu hɔ a sɛbisɛbi mmarima no ho sɛ nkoye saa na ɔyɛ adan nsa wiɛ saa nsa wiɛ na aba so nyinaa no efiri ɔbaa no nam saa sɛbi na ba saa ɔbaa saa no ɔyɛ sisifo tɔso kra no aduonu enum no ɔsɛ ekununom atifi asɛm ɔsɛ ekununom mo nɔ mo yerenom sɛdeɛ yasua nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae no. ha ɛna okunu nso mo mma mo yere nam sɛ ɛdɔ no hyɛ aseɛ na ɛkɔ ne mu a ɛkyɛ no wosi koko asiwa ɛsɛ ɛsɛ paa ɛso paa ebe ne mɛmina akate ne mu ne mu ne akyerɛ mu nyinaa aba ho mhm. na nkrama so yɛ ɛbɛsi so ne koko no baabi ɛfa baabi ewu saa na awadeɛ so tie so wɔn ahwɛ ne yɛ wɔn awadeɛ bɛyɛ saa. Sɛ dɔ bɛn kosi ase a, mpɛn pii no, asisire ba aware mu a ɛna ɔdɔ no si hwan. Asisire ba aware mu a ɛna saa ɔdɔ no ɛka no ɛsi hwan. Mhm. Efi sɛ ebedum ebi no na ɔbaa no ɔnyɛ bi ɛsɛ bɛma e, ebuo ma. Ebuo ma. Ɔho mm. ebuo ma no bɛma no bi na ɔyɛ. Ah ɔbɛyi n'ani afiri no. Ɔbɛyi n'ani ɛna bɛma nso sɛ kò hu sɛ ɔbaa bi so ɛna ɛɛ ɛni gye ne ho ɔbaa yɛ ɔno so ɛyɛ. so ɔbɛ mu koraa no tumi ne nsa si ne kuru ɛhwɛ so na mekɔ mekɔ aba na na bɛtɔ ɔbɛ mu koraa tumi ɛma ne kuru ɛna ɛnu aduane ayɛ ɔbaa wɔ fie ɛnu aduane ɛwɔ ɔbaa ɔsɛ ɛdibi ɛdi ɔbaa saa no ɛnyɛ ɔbaa papa na agɛntɛ ɔbɛma sɛ dɛsɛ bɛma na sɛ bɛhwɛ fie sɛ tena yɛ wɔ bibi a ada wɔn tumi mmoa okunu no sɛ ɛ owura ɛdeɛ ɛ bɛsɛ o osu gyi wɔ yi na nana ɛdwuma bɛ na nka wɔn pɛ sɛ wɔyɛ a. Nyame no mmoa wo. So wata ase? Mhm. Na ayɛ fine. Ɛmaa asisifoɔ no, me ɛma dodoɔ na metum sɛ ɛnyɛ susu papa. Saa. Ɛhumane biara na ɛha wɔn sa bi sɛ ɔbaa awoɔ bi yɛ na wɔn mu kunu. Ara hɔ. Mekaa asɛm bi asi pɛn ɛwɔ Kumasi ahensan a ɛbɛn wɔn wa. Because ɛmi saa maa no deɛ saa ɔbaa saa deɛ. Yɛ bi a nkɛyɛ paa. Efisɛ. Majority no na deɛ ɔbɛhu sa. Ɛ ɛ ɛ ɛ one in ten. Fata se. Mm. Wɔn no ɔbaa n'ankasa ɔpam adeɛ ɔde bɔ ɛsɛ bɛyɛ sɛ fifteen de kɔ twenty. Onye sika ɛna bɛrima no ekura sɛ wɔn ne teɛ ahoɔden ni hɔ wɔsi bɛrima yɛpɛ sɛ yɛbrɛ a yɛbɔ kɔ anim yɛpɛ sɛ meboa wo na amanfoɔ bi kyerɛ bɛyɛ wosu kɔ bie ndaakye so yɛn nyinaa awɔsesɛm ayɛ yɛ ɔba no na aboa no na pɛbɛ sa twa tikiti ɔmo pɔn a otu wɔ ababa no fam pɔn a na wɔn abɛpɛ baabi a atena ɔmo pɔn tu ma na ɔnso ada hɔ sɛ maame no asɛ di no aa ma ma n'akyɛ na ɔma n'akyɛ ekunu mmienu no na owu sɛ ɔ ɛ bɛrima no obi sɛ da na wo ba atrɛ kii sɛ bosomi ɛkɔ bosomi nsia na na wotumi kɔ fie nkɔhwɛ ɛɛ abusua oyere ne ɔma ɔsɛ boo adwuma wei yɛde wade mini yɛ o. ɛba koraa mi ni bi adwuma wei yɛde yɛ yɛde wane na maa no sɛ ɛnna ti saa deɛ no ɛ ɛ na ha o da ayɛ ha mi so na ɛdi wa da ha kyɛ ti bɛ pɛsɛ ɛɛ ɛɛ ɛkyerɛ mi ɛba a mi ne kɔ fie na mo kɔ ma da sɛ ɛ asɛm na ha dwen nti wɔn ne kɔ yɛ no ofie fain ɔwɔ ɔwɔ gadi bɔy ɔwɔ hard bɔy ɔwɔ. Has girl. Yeah. Ɔmo yɛ biribi a ofia hɔ. Ɔmo bi na horo ne kaa. Okura nwoma yɛ n'aba ako. Na ɔmo ti hɔ no n'aba ako. Ɛna ade sɛ ɔba adwuma na ɔda ta ɔba ɔka o na ɔda ta kama ba adwuma na ɔbɛma akwan sɛ kama ɔsoso ɛyɛ adwuma. Kedu na ɔba ba tu bɛma no sɛ nyinɔko ba kɛkyɛ sɛ ɔpɛrɛ asɛm. Ɔka kyerɛ no. Bɛma sɛ ewo ne maame Yade yi. Yade wale. Ebi tuma ɛɛ ɛnfa wale o. Wɔde etutu bi biara. Wɔsɔ ɔbaa sɛ ɔno abɛ boa obi pia. Sani ɔbaa no wɔde no ne susu no akɔ gyina ahwɛ mu. Ɛna wɔ wɔayɛ na wɔayɛ na ne susu sɛ wɔhyɛ ne kootu a wɔde gyɛse no a ɔbɛyɛ sɛn. Na ohun sɛ saa ebi tumi ɛso. Yeah. Fine ọba papa no o mhm. awari ọsàn mẹka no ẹma bi ọsẹ bi tuma yẹ ọmọ nti ẹ ẹ asẹmu ẹsi kumasa ahinsan. wokɔ sɛ kɔbi sɛ siaa wobɛhu sɛ asɛm kɛn ɛda hɔ plain kɔbi kan naked so mhm. wodu kok hɔ na sɛ wokɔ ayi hɔ a atɔsu hɔ a ɛhyɛ fimfini hɔ a ɛnu antie mpo asɔdan mpo ɛna saa sɛ mesiɛ sɛ kɔba saa no ɔbaa ɔbaa no ɔmaa ɛɛ ɔka kyerɛ ɔsi yi wɔn ate ɛda kuro ɔsɛ ni ɛkɔ kuro mu ɔkɔ tena ɛyi ɛyi ɛɛ baabi yi so ɛyɛ ɔmo wɔn mo nom ate to ɔmo ti ma na ɔsi yɛ twɛn yɛ kɔ ɔba yɛ twɛn ti ɔmo ara na ɔmo yɛ aba fi a ɔsi mpɛrɛ wɔn ama ne nsa ɔmo nsa kɔ fi ti ofiri sɛ ti ɔmo ka kyerɛ ne ha kyerɛ sɛ na duane na bra na ɔbɛ di no ɔfa bɛ si ne ɔne dan table ho di friday no ɔ ɔ taa ɔduane ɔbɛ di no ɔfa dan table ɔkɔ dan table a. na ɔfrɛ no ɔsi dɛbi ɔwɔ pɛ sɛ ɔkɔ nyina dɛm ankasa the third second third day no ɛna ɔmaame no ɛfrɛ no ka kyɛn sɛ ɔfrɛ ba ɔmaame bɛdum ka kyɛn sɛ ɔbaa no a ɔka no ɛnyɛ ɔbea yɛ ɔno ara afei bɛrima yi ɔmu no aku pii ɛkɔ yɛ ade kye koraa no wɔsi wɔn kɔ nyuma wɔn si hɔ wɔn kɔ wɔn so kɔ nyuma asɛ ne ma da abɔfra no ɛkɔ yɛ akyi no ɔno bɛrima no ayɛ wɛdi. Didi edi yɛpɛ sɛ ɔbaa wokyɛ sɛ awadeɛ no mu sɛ ɛyɛ wɔnyɛ o wo kura abɛhyɛ kuru nkuranhyɛ ma nkuranhyɛ sɛ ɛbɛyɛ yɛ man nti yɛntoa so yɛtoa so ɛ first peter three five ɛho nti deɛ ɛkɛ sɛ tete maa nso wɔn fa saa abɛbɔ no mu ɛho yɛkɔhwɛ abraham no na yɛ sɛra sɛra dwumadie a abrabɔ a wɔbɔɔɛ no ɛna ɛfa so yɛsua yɛso ɛde kɔ yɛn awadeɛ na wɔyɛ te sɛn Petro nwoma edi kan ti yɛ mmiɛnsa nka nea ɛyɛ enum no. Ɔse, Na saa na tete mmaa kronkron a wɔde wɔn ho too ɔbɔadeɛ soɔ no hyehyɛɛ wɔn ho, na wɔbrɛ wɔn ho ase maa wɔn ara wɔn kununom. Aho, tete mmaa no ahosisi ahofadeɛ no, ɛnɛ te sɛn? Mhm. Ɔbaa awarefoɔ, n'ahofa te sɛn? Ɛnɛ, asɛe. Asɛe. Wohu wodu yawɔda dwam, na wonam anaa wonam yawɔda kurom a, wohu warefoɔ. Wohu so gyani. Nsi nsi. Sɔda de. Mm. A mi wu kuku mi fɛ no. Maame maame afia sisi afia ɛna sisi ɔsi ɔbaa bra ɔsi mi wura never. Nyina kɔyɛ bra bra bra nko. Ayɛ den kɔsi papa kɔdwo papa wei papa wei sɔmi na nwa onidini. so na sisi ala no a ɔno ne kunu ɔyɛ ewura no mhm. saa nso yɛ a nso nso yɛ ne ba ɛna ti sɛ nyɛ awadeɛ mu dɛm yɛ bɛma nso so wɔfrɛ no ɔfaa na na ɔbɛma nso agya to so ata sɛ mhm. ade wɔfrɛ wo na sɛ nyɛ mi wura ɛnsɛ ka wɔdɛ wogye soɔ obi tu bɔ ne din ne ma wɔyɛ agye so ma wɔyɛ sɛ mama wo na wo ma awadeɛ nso ɛnkɔ soɔ wo na woyɛ awadeɛ ti woyɛ efe ti no ɛwɔ sɛ wotu kɔtɔ sɛ. Maame, menyɛ wo nua bɛma o, na wafrɛ me saa. Wo wura ne me. Bɛma, di wɔ hɔ deɛ, oposu no ma na mmerɛ mu, di oposu no. Obi bi sɛ adeɛ, na wafrɛ me wura, ɛnsɛ ka ofie no, sɛ wɔn ama kwan, so, mhm. so ɔda sɛ, mhm. ah, edura pa ya, ɛna ntɛtɛ dɛ, ewura mu, ɛda pa ya, ntɛtɛ so dɛ, ewura mu, wɔn na ɔma kwan ma saa ɛna si. ɛsɛ sɛ ɛba saa nso number one ɔbaa deɛ wontumi fɛ wokunu no dade a maame woyɛ akɛkyi wakɛkyi boa ne sa dɛm yɛ sɛ wosu yɛ nyamesom ni wokɔ asɔre a wa wosom o mhm. ɛma yɛsom o yɛsom ama awurade na som awura koraa wontumi nka bi ɛso wonte fie ɛwɔ sɛ ɔbaa deɛ baabu sɛ ɔbaa deɛ sɛ wotu mi wura wogu yi kɔ wale mi wura ahasɛ mi tuma fɔ mi wura bɛɛ gana wagya kila wagya totali ɔti asɔ dɛ mi wura ni ma bi ewu omu okunu na ɔbaa bɛ ba umu okunu a na na sɛsɛ ɔbaa umu okunu o nyɛ ɔbaa papa o bɛ kama ta seɛ o nyɛ ɔbaa papa. frɛ wo a wo yere ntumi mfrɛ mu wura ka ɛsɛ wo yere ofrɛ mu wura asɛm sɛn ɔno na ɛbɛfa wo ɛware wɔ ɛyɛ ho adeɛ bɛrima ɔde bia de bɛrima na ɛyɛ ho adeɛ nti wo na ate no fie nsɛ wo wo na bi koraa na kɔsi da koraa bɛrima atena koraa ba me wura deɛ ɛsɛ wotumi ka anasa watomra ɛyɛ adeɛ a nhyehyɛ ɛda hɔ no sɛ bɛrima soso yɛsu yɛfrɛ awurade yɛ ahyɛ sɛ owura yɛwurade ɛsɛ fira no yɛnfira no a yɛn so yɛ de yɛato mmara nhyɛka ɔba yɛn daa amen ne deɛ ɛkɛn sɛ ɔn yɛkɛn sɛ yɛbɛsɛ sɛ nnuama no yɛbɛtumi ahwɛ no yie ne yɛsua to asoma no ɛnso no okununom mo ne mo mo ne wɔn tena nimdeɛ mu saa ara sɛ ɔyere ne ade a ɛho yɛ den ne ho nyɛ den na mo ne wɔn ni sɛ wɔn nso efurum nso yɛn ni wɔn ni yɛn ni ɛmaa ne ni sɛ wɔn nso ne mo yɛ nkwa adum no adidifoɔ bi. ɛnso ɔbaa na ebɛtumi aboa wɔ. na mo mpa ɛbɔ kwan ɛnsi. ama ɔnya mo so kwan ɛwiɛ pɛ yɛ anyɛ saa deɛ ɛma ɔso mpa ɛbɔ kwan yɛ ne ebɛsi. ɛnti no sɛ ɛbɛka yɛn mɛma amafo aba mi na wɔn nso so ɛgya wɔawɔ asɛm bi a wɔn nso wɔbisa na wɔn nso wɔn ɛwɔ afa so wia afa so bɛdu bɛka bɛ ɛsɛ ɛdi wɔn twɛ no zero five four one seven one five zero six two zero five four one Yɛn nyinaa yɛ yɛnya yɛn adwene baako. Monhunu mo ma mo ho. Na yɛhunu me ma yɛn ho. Mono dɔ mo ho sɛ anuanom. Yɛn dɔ ho sɛ anuanom. Mo yam hyehye mo me ma mo ho. Yɛn yam hyehye ɛma yɛn ho. Monwe ahobrɛaseɛ adwene. Ɛnti yɛnwe deɛn ahobrɛaseɛ adwene. Me nua maanom, ɛsɛ yɛnwe ahobrɛaseɛ adwene. Gya adwenkorɔ ne ɛteɛ. Daabi. Yɛ awarefoɔ saa mmerɛ mo teɛ yi, mo mu dwa adwenkorɔ. Daabi.